oom sambara sambara bhimana sarama ᱡᱚᱱ ᱢᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱵᱟ ᱠᱞᱟ ᱜᱚᱢ ᱵᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱪᱟᱱ ᱵᱚ ᱛᱟᱨᱯ ᱛᱟᱴᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱢ ᱟᱱ ᱥᱮᱢ ᱡᱟ japala jona pardana durji ᱫᱚᱱᱟ shari ezi wang kumbo shambu pal ᱧᱟᱢ nyambo dhpa nambar sila namki nyambo pamcho kandu zang dhpala durji pakir alu shang tang nurbu dhava rachu nima yu shamsan lagu don chung hubum zang mig tong dan da jer po yin ko ro chong ba ki e po ta la wa mig ma za ᱨᱱᱟᱢ ᱛᱩᱴᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱨᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱛᱱᱟᱨ ᱟᱞᱚ ᱫᱟᱨᱪᱟ gotani vren te va kenje min do ton aval pir sam don ne de jen and trashi de la pan son to par sho um ahur ri chen bar ba wang ge po chang de de tong su su le tong pe ye xi ge ma chang de de pa mi ra chen li du ji ni ma na wa chen bu hua chu ge

Rāmjī marcāsa wāṅgīr lācāla kīpi sūrvādī sūshīngīr lō Chokta nā uchā ṭukī ṭhāṅ tātā Tōmīdā wāṅdā sīpi uchā sūrah Īmā ua nā pshādī vā chāngī sāṅ kāmasū nā māṅdā āyī thūjī pshāṅ lāvayu Chukka pā rotam jin chada me pi am jong ni che 마리 글로와 퍼 심친 딘버 팔라뇨 모델 아키 심친 타키인달 세도 인는 차다미 비투지 잔 오르긴 파만 존이라 소르반데 삼발한 기힌드 nga ji tha ma har so ti nyig ma la sin chin tha

sabalhan ki hinde prashin ki do bam jong la jar lang sab chin Lechen zho wei yi tong tak tir don na na Tan tsik zho la wa mi pa kwa dang ki Ye nyi te tso ma mi pra sor wa de la Or jin ye ta ma la ta yer me de pe Tan ro wei yi lon bra te tso ma mi de Or jin pa ma jo ni la sor wa de San ba sen ki zho prap sin ki Lo bo re la na cho ta wei sa nyok pa tse Качрава йогын савшан ламгана айя ни те цум ме прав сорва деп Оригинал жив даганян бун кортам че чумзы ламмарна дин бра те цум мед Оригин па махам джонни ла сорва деп Сабалы kita ni te tsam mi prasur va deb origin pa avo kan ta tsam re ji duk posim chena cho par ti tsam mi deb origin pa mam jonila sur va deb san bad na Orgin jongwa wa habje ye lam urub chi im jongwa rang sara shivra te Orgin pa ma jong ni la sol wan de bub sa ba lan ki de bar shen ji er lob Lam chang ji ge pa sham chang bu te im sa pa chung bu na Ira ni te tsum mit de orgin shi ha ya dan Sorama gotar ngam smarlak par shid orgin pa man joni la sorvande sambalin gin de prashingi dob kan shi shid mi ma kin ta korgane chon char nun bu hundeb shanin ba na irni te chum mi pra sorvande orgin dor ji kratan dan da yi shid ma chan chon chan thor Orjin pal ma ham joni la surwan de bir sambal na kin je pre singir dom nam sig ti za dan che va ti shon te er nach chu du ng na ir ni te zo na mi Sambalhan ki yinzhi prabshin ki irlo bar yil yig yar po shik pi war tor Chirnang nyang chir dungar nyin ba na ayi ni te son me pra sorba dib Orgin ti yasan kim ba tu ji yin ᱟᱡᱟᱜ ᱧᱞᱤ ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨᱟᱹᱛᱤ ᱮᱪᱷᱨᱱᱟᱢ ᱩᱜᱩ ᱯᱚᱨᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱫᱩᱝᱨᱟᱱᱟ ᱤᱨᱜᱱᱤᱛᱮ ᱛᱚᱱᱢᱮ ᱯᱟᱨᱥᱚᱨᱣᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱚᱨᱡᱤᱱᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩᱨᱛᱤ ᱫᱩᱢᱨᱟᱱ ᱪᱟᱨᱟᱣᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱱ ᱤᱨᱥᱤᱠ ᱯᱟᱨᱟᱯᱥᱮᱫᱟ chaprabo de ge ji ma dung re na ta ki mu pa dong shu cha po yi i dang ni te tso ma me pra sor ba de ba or gin tu ga ima ho ta pe jang cho ho lo no gar ne ge jar wa kan di ge re pa man jo tar ta di ne de ni mi chin ro la tu je re ne ge da la gon su sur cha su ge 삼발은지 저버신지 도바 샤르쇼타나 두피 포천나 산지만라가 오리지널은 보치만람지 예더링즈는 코르지코 소르반데 소호 나르기 제바람 소도 삼발은 긴저 브르친 길도 이시미르 바리 포트나 침초헤르 yedim cho wo cho mun kor ji ko ra sor wan di so mu chi ba tar de sor sa ba leng ji ji pro chin ji so wo or jin ren bo chi kor ji kor sor wan di so chen war chi de

څور باندې soho همو دې چارټر په بوبو سابالنه کې انډه پرچنجیر دوه کا ویل جون وو کې جانکمنه لا دن تام ته اورګنرن وو چی 콰ټو دې بیا داسې د کورجی کورو څور باندې وسون تایم کو دو سابالنه کې انډه پرچنجیر gopag meydam gona orjina rinpo chi shochi sarji chibchi korchi kor sorwandi so palma gota chung sambadan jiyin chibar shingir lob om aung Maqo gongsi tuji, chingam zhikim, kinti nisman zomba mi pirti, rintin tonchand dala sor, adi vshin nukhlai vartila yansi sor. Chudang zhikir la zomali pirti, mjim undin girvr vshin kirlu, monsi raushan, tsorki dorki nid, zauri ᱡᱚᱱ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱨᱮ ᱭᱟᱱ ᱞᱚ ᱡᱮᱫᱱ ᱥᱚᱜᱤ ᱭᱟᱥ ᱱᱚᱢ ᱡᱤ ᱡᱟᱱ ᱠᱤ ᱯᱟᱯᱤ ᱪᱮᱠᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱯᱮᱥᱮ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱟᱪᱮ ᱛᱤᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱫᱚᱱ ᱱᱤ ti ti ti dang mar tang lang chin cho ngai ngar gi gi bi li to chi ti ti jo ngai na ja rang to chin ta na kan ju chang mu sa dong jar gi gor chang sam chi che ra ga bo e long ni ho bu de dai chiwi chiwa wonsam tamba na nonzana wa mu chakpi ma ta bar dar jang khan dran dran bai blamner dol gern chil gutiyin jol gun martong var k hadiyein chil di lady le muyor flatsizor che ta dang cha ma mier de na wa ren zo de kya bre ra ri Bhūtana dhāgla vāṁ kṛp śiṅcīr lōpa tāntana jāptana tāmbāp śaṅcīrādi Rokana dīcāṁ śūlāp śūpāya rīṅcīṁ tātā Ksiklan chan ger nam chan tam za Om ahum bandran gara pa masad hum om ahum bandran gara pa masad om ahum bandran gara pa masad hum e mahoti samal gara va kan urgenaji ton besanlar ओम आहों बांजरंग कर गपा मसद हों अंजा बतीर ये ती जट पर लोर नर जुगने ताम के तर जुगी कोर बशावा चुतम मम तन पर yechid marong zi di pangwar nzad om ahong bandrang gara padma sada om ahong bandrang gara padma sada om anilatar chodan ᱡᱚᱛᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱦᱮᱢᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ

Om ahom bandran gara gapan masad hong ati tsim khan ru long tan sar sar yas Shir sang yi chong tu nir ngar jigar zog pa chin bu chur nam tu sa chit nyin dar po chang han nang shi ge chu song wa ni yin tan mong kan ru wan om a hong ban zhen om a hong ban zhen ti ti ta wo yi ma lang de pa zhe zhong di zhen ji dan ba zavrum kan bo ho chan chang mi om a hum ban dren om a hum ban dren om sam yer man ta la chen thop zam ni chir tar shi kan bu long of tan na or gin shan jin ta ki yadr er shi shon om a hum ban dren Vaiv mią b 1997i caat xxuul xxin pusedi xpans Pon cyun cit jest yopini xamilis bad xo eday ra tsaïer xaai xbili b scali u xanxa instructed put itu o Hamilton nur piatnya Today chachin de jada kandala thapkir tala nga gudi ne chand khelang te zulang zh pa chog chi ka gun za ወይል ዲርቼ ዘኝ ማሳርጃን ባር ኦም Om ahom bandran kar ka pan ma sad hon a kya prak sang ang ha shen ang gider nam tam zog chnam shen ang asan kur la so kan a lok pon chin bu dar nam rang gir dam Warishin taq taq, tsu giri shoghlarin ching naa tsob, zandagim shirzi Shkang nirilig shangam tsog danbayi, om ahong bandzirin giri panmasad bihong Om ahong bandzirin giri panmasad bihong Yumkin goq taq irkin, santaqim goq irkin Dramkeq bonhordol, mubjidak zon tov yad, aqshan aqshin lo tsa yi gam kan na ta ma lan chi ga tso go om a hum ban dren ge re pa ma sa de yo om a hum ban dren ge re pa ma sa

Дэрдэгэм зангап зан на сачи шанг чэгэ соға сүглэгэн чөд эртин нэрдам сэн жонға тан Тонрэгэн жымы түгэ сүгэ гэбдэ бэври Ом ахон бандырэн гэрэ пэн масады хон Ом ахон бандырэн гэрэ хэ пэн масады хон Ахты чон дэ тан ма дэ по му тан Ма нэнг па хавун кэн жу

Om ahom banzirin gara hapan masada hon Ahtir zin chambi sabchidar tor wadi Zarlong chug pi sam chu mang wadi e Yen chug di yen chug parpan nang chug di Ghzam nang chug om ikidong konsol di Om ahom banzirin gara hapan masada hon Om ahom banzirin

ओम आहों बांदरंग रह पान मासद हों पान मी थुर चर लीचन कीवरी शोने जाफर जी यांग तेर जी चन तंग तग नंग न्यान व्यद कंदल तेर तोन ने तान जू देर के द गुवे ओं लोंग तन जाद ओम आहों बांदरंग रह ओम ᱡᱟᱯᱤᱢᱟ ᱪᱮᱜᱟᱢᱤ ᱯᱤᱯᱥᱟᱱ hadhh me peepshstandh laolambzath ᱛᱤᱨ chorhqu yo pihti thir chop shi waath ri Ka chorhqu martyr ᱦᱚᱸ n'a tomsh 이미 Om a strong bhan ᱛᱟᱢ Neil Pan Thamagschool Om a strong bhan famil Neil Pan Thamagschool ᱡᱚ ᱯᱤᱞᱟᱢ ᱤᱜᱟᱨ ᱯᱟᱨᱠᱟᱵ ᱪᱤᱯᱟᱵ ᱡᱮ ᱚᱢ ᱟᱦᱩᱢ ओम आहों बांदरंग र पान मासद हों पा मी गे दन दन ना तिर छु कर दन र नाम छु पा छु पा गन जा यं ली जव मे द सेर ता रा कन मम yim zi shuo de bi he lan de par che re bu zang ne ji ma par bin ji ka yang ba mi ka har ta gan chan nu xu de kir om a hon ba dran ge re pa ma sa de hon om a в ятам чех чиге кому вот чиге ом ахун бадрангер панасад ом ахун бадрангер панасад ом катн задам o ma hon ban zhen ge re ge ban ma sa de hon ba man zhong ni tu ji le shar ne we mi wo la tu ge ji zhe ta cha me Nizirin charir ངི yarmir ཤི ར ཁས ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི Om ahong banzirin giri ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི tarta thon ve chen bu kan on ji ge om a hon ban dren ge re Om ahom bandran gar ke pan masad hom waling nu da so tavla mam ki pi mar ban an chu da chu chen gar da ma chu man chu da pi nu chu da gar ta sondim jeva ga tartaram chi param zo da te tum me da pe sor ba nyang che la O tu pa pong wa chi hip shan om ཁོ མ ཧོ མ ཟར ང ར ཁ པ མ ས ད ཧོ མ སབ ཅར ཉམ པ ཡམ ཅར གི ལོ ཏོ ཞན ཅིས ཁོ མ ཝར བི ཡར ཁི ར ཉམ པ ཚ ཡ ལོང ཤར ཆ ར འབི བ མོར ndarku ghar thamangi mi da natar che orgin chagana dur ji chagam jom ji sorwan dev so zar kar du pa so la om a hom ban rang gar pan ma sad ho om a hom ban rang gar ga pan ma sad ho war dum san tang ma mu ngan ta wa yu ma shi gu na da do na lo ran che che orgin a gel na wa cha ta chu Sorvan deva soho vardun tarkav dog om ahum bandrin gher pamasad om ahum bandrin gher pamasad ogdun ali tan sadig turgeli Mzi sharma khatang hum jam lug na tar ti original ta akum marnam tum barwatir zorvan devaso tum ne jevan zot om ahum bandran gher panasad hum ओम आहों बांदरं गर गपान मासद हों और दुगंजी तम न्यम सामशर लोगपती मक्यग नगलुग म्योंबुग नतर चे और गिन पाद मा वांचन तामजन रगल Xor ban deva soho gerdun shirin zot Om ahon mandur mer ti hi sha lo pa ti ur gim shir do wa chor da zor ban dev so ran sa om a hon ba dran gar om a hon ba dran gar ga pa ma sa da narim chi chi ho ya ma kar na ga chagr ma zir tum ki in ro wa nin si ur gin rin ga jir sor ban so ho tin da jevaran da om a hon ba dran gar ཁོམ ཨོམ བང དང གར པ མ སད ᱟᱭᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱨᱱᱚᱢ ᱧᱩᱣᱟᱹᱛᱤ ᱚᱨᱡᱤᱱᱮ ᱴᱚ ᱚᱨᱡᱮᱞᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱠᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱡᱤᱞ ᱥᱚᱨᱵᱟᱱᱫᱮᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱚᱝ ᱛᱟᱡᱮᱨᱤᱱ Sor dip tan zan na jap zot om a om bandran gar masad om a masad u shava chujin chur dan tan sor zot om a masad

ᱡᱚᱠᱮᱱ ᱯᱟᱫ ᱢᱟᱦᱟᱜᱚᱛ ᱠᱤᱵᱟᱨᱮ ᱥᱚ ᱚᱢ ᱟᱦᱚᱢ ᱵᱟᱫᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱯᱟᱱᱟᱥᱟᱫ ᱚᱢ ᱟᱦᱚᱢ ᱵᱟᱫᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱯᱟᱱᱟᱥᱟᱫ ᱚᱢ ᱟᱦᱚᱢ ᱵᱟᱫᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱯᱟᱱᱟᱥᱟᱫ ᱚᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱭ ᱟᱣᱚᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱪᱩᱫᱟᱝ ᱜᱮᱱᱫᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱠᱤᱵᱮ ᱥᱟᱢᱥᱟᱢᱚ ᱚᱨᱜᱤᱱ

kichikpaanip과� wood binding According to the rules tid chapter ¨ Laam abgar jaridoo wirta kg gher pa ma sa ba yin chön ki ma ku de no san gher pa ma je po yin de wa tham che kla zo gher dor ji cho lo de yin ta ga chin em nyam nyet chu ema oni bar ki pa ya bi tan ba na ya re na bar chi pa ya chur ke kan do zam bo yin kin che ta ni pang ba ya gon bo te pa me pa yin ru tu an pa pa ri yarpo anda bord yenam jalla yap chulo na zan ba yen si vi ta che yap tro po fer go tam ba yen ki bi ya ge che le ga te ni pa go ema o sam ba tam ba yim ge tam ba na da na ko sha jang su yim pa na sra dong bo che ma de yim zaghamida kandu zangmo yin chivir kila topiyim doji namjir mangi di yin

ima hor nga pa chon ba yer gi tan ba na gyan tur kan chon ma or gi ne yer ta chon yer bu chi hin da za hor yer ta chon da jer chon da yang nga ima ho tu pa ji ge pa ni ge man ga da re bi san ga la re ji dang zeng de hu tang ima obden batin bibla ma ge tan ba nang gar chin bo cher ja

Sari tsar tu dhirti dhirpan, dhari dhirti yondan la tsu jar zi tu. Hongchin chhe tsar tsal par mamu 디신 다르토 엔직팅 드밤 자 엔직팅 초드 토 라토 자르토 로카스스 아창 드밤 yalak yon ki ma ku thon ba chen bu kam za pi che chen bu chu la ko pi de ta 신 소르게르 사피 마로 봉조 마파르키 마무 잔드 코 랑신 상기 에차파 왕드 디 베로타 나 오르기농 우당냠 나다가 게르 푸르 왕기 파르니 로마 게게 트랑기 플레가 티체 파고 ima ob che si ba long tun ngin bi ni zong long sangke zong tang pa chu tak chang pu wen ne ja ke le ge ti chi si pa go e ma ho chang ni pa tu yar bu tu se la chim pa ma che ta mu tu se ni jun sa li yan cho mo ya ke le ga te chang ni pa go e ma o cha san ban za pin chen ni na an kur ur ma na zo on da sa ji dola chur ton pa ma ta var za da da hom chom ni sa ji chang sim za chu kar kor ni e wo ir jap che gan za tan ba tar ji ren chna pe re bu ka no ma pi ton tu da mōm sār mār shōng yāng tīr vrī wāl pōng chōb chir nōr tīr vrī nā tsōng rōng dhra tīp chan vrī tsir chīg māng yīg tīr nī vrī rāng chīn

ima ho jer wo chen bo lak par nyo nu da ga ra tō lā yirā mē rā sō sur tā mē tā tā chū yā mē sā kān tā sāng bō tāng tū pō kō tā ā dō jīn chāng chēn bō dō jī bān tā tā pā chēn

gejer te ye chutam si pere svi te ti mala tar gna cho thapi lon ta na dok mar ga si ga ta at sha ye tr pa blo da e tr divate sho na vo la bir ki dan chara te ti kar cho nam na po pa Dendurki bopun chen bolar dhag donvgid dhani katsim chikh Ombang simchini dergidi katsim nani mahangar chenbu sonvar zhikh Zhijibchik naghutu dhudvudan tsalat nangar chenbu katsirpa Gerpo chodhki gergin dhani zhontot givshoni Chepanyo ma gyam tong tse ma tam tal gu la gyak gong Chepo chir la ayar no chan ta ma wo tan de gya ye gog tam shi gani zir chanu Gya chu chu chum kyong wi nga chun war gir gyar zong shir

nga song a yar bi nāng rī gōng rī wō jī tōng lā gōng tā pā jian lā pān zhōng gō nī rī yō nā yī kī lā dīng chōng yō nāng jī yā chī mā chī tsān bō xī pshā chō dā nī jī wā chī dīng zhō tōng nāng tā tā tī nī o rī Quand tang sin chen et la kon ni ro ji ton ni jardin au to gue so sa ma yer gar gar Monam loga pe he gari

ཁྱི ཕྱད མེད དེ དེ དེ དེ དེ Argam sor nora va zelin de sin bala amon Zahur gel kam chula tsata ta te won shiga ya har chim la goni yer tel shon ni me hon tor yer rasul zin pa ja vir ya tal gara pa ma ha sa ba ji sa ta ma ra ta kar chim dir in da na to asara ha ye pu pur ra shon odur ji dan ta za pa tal s O k i g Kinrib towa metab lordan pani nam tar rin chim chang la li ya kri yer ga tang bo bo on am ba dran ga ra pa na sa de ho i ma e ho ti nim ko bo ji ya ka su jang par tu ra ha ta chong di tan ji sa mi jang la sa man dra ba tang ti ta pa ri ya tum da la gong ni ya lo na zong shon na ta ji la ba sangyeg na mar zo ma yang le isho so ani war chog ga sal la dip gidap chan do pol ran chi na ki re ri tam ba gi dan ni chi la nam tam chan na tam che pan na ge ho pa le la so tam ta cho er nyang per ni ka la nya wo yi la ko nan cho san ge je na ta ba cha pra san ar nga ta na na dir na ma so man ka do ne ye ta ji tan ba ta re ka so re jo ni ji ni wo kum ta chang ki tra ti ba ba ta ka lo Qusum tsabarin chi naqtirik tsob gidavri Tu tsob gomba ato sadi vshar ཁོན ཨ ཧོན མན རང kan ta chi chang na yin jin ta pa la kan ta ma chi ngai

kadlim cho ho chan

chichir pirvi adorji tao gongnin sorki gyarvar tamba yigirchi pshoti gyarvar kason tukdo orji risam sikhti yimchir ror mooyi kanchin nima asarvar zarin sorki gyarvar tamba yigirchi gyatan gyachin papa chimbo tso samchin chip dukar nir norvi jan थन्मो तन्म सोन्कन रहवान की्मन उल्प जीरणसी शान्लाँ राँ Background pare siong soo chaan ma puqapo qa njan ihnweod guqin clhaan m괠a tshyaan эptor qeyuxiy ena xyigyaar weqpan ال飛ा कीछर ulting qa fotov limsi歌ता tar mirxit sire eenyam l mswe silayggqa jyoyoil xwar We'll Den son ka yu yam so chin bo la Zam u zamu nar ji da de sam gong ba ji da tan man ma nga ji che ka ji ཡེ དང ཡེ བ སང ང ཐ པ ཨཅེ སང ལ མ ནོ ར རིན དན ཡེ ཏ ལོང ཟ ཁེ ཡེ ཟར ཁེ ཏོར ལང ཐ ལེ བ ཡམ སོ ཅི ཡར བ དང ད ཡེ ཁེ ར ཅི ཨདོར ཅིན ཆང གེ གོང ཏོ ན ད ཅི ཅེ ད Sibi jinju kalwa konara taman so chi jarwa tamba ji kira chik Ngo kani tapo ye shi la ram shin dhan ji trapa bang sharabi Lun gom sim li ndepi zo pa chen so chi jarwa tamba ji kira chik Yod mi དེ སམ རྒྱར གོང པ དར དུ དོན ན ཟབ ཅུ དུ དུ གོག སར དེ མ ཕྱི རིག དང མ ཤི ཨདོར ཅི ཅེ པ ཡང ཐ ཚོ ཅི རྒྱར དམ

dāk sō gō tāng nī rō wā jī chī rī tō yō tān tāng tān bī ᱡᱩᱴᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱨᱢᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱨ ᱜᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱛᱟᱱ

chirna jem chra cha wen ko lor do cha pa tam chi da jo chra me chi da sim chen ji wa ara ri di ma chi ri chen dam dra me pa ngon jra so nyam cha to dra ma pa ni sa ta ga sha na sa traveling sansin la jo kunig manzi elingit ba